11-ci bab. Hazreti Əysa şagirdi bilan Yeruşalimga yaqinlashib, Zaytun tig'ining etigidagi Baytboji va Baytoniya degan yezlarga kelganda, ikki shogirdini mundaq deb oldin avatdi. Sizlar oldimizdagi yezg'i beringlar. Yezg'i kiriblar, texi minilib boqmagan bir taxayning bog'liq tug'anligini ko'rsizlar. Uni yeyishib, yetilab kelinglar. Agar bir sizlardan nimishqa bundoq qilsizlar deb so'rab qolsa rabbimizning buniga hojati tushdi birdamdan keyin qaytirib berdi denglar ular berib yo'l ustidagi bir uyning darvozasi yonida bog'lab turgan bir taxayni ko'di ular tonni تان یشوات u yerda اویاد ba'zi kishilar taxayni یشیب nima qilasizlar deyishdi shogirdlar hazrati aysoning deganlarini aytganda yilqi kishilar ularga yo'l qo'ydi shogirdlar tahayni hazrati aysoni oldiga yetlab kelib ustiga o'z choponlarini soldi hazrati ayso tahayga mindi nurg'un haloyiqning ba'zilari choponlarini ba'zilari o'pcho'rdagi idlodin kasgan shoh shumbuloni yo'lga poyandoz qilib soldi oldida mong'on va kaydin agashganlar xudoga shukur parvardigorimizning nomida kelguchiga muborak bo'lsin ajdodimiz dovudning podshohligini izbosariga muborak bo'lsin arshalodiki xudoga shukurlar o'qilsin deb boqirishatdi hazrati iso yerusalimga berib markaziy ibodatxona hoyllariga kirdi va hamma narsani ko'zdan kechirdi biroq kech kirib qolg'ochqa o'n ikki shogirdi bilan birga yana baytoniyaga qaytdi atsi ular baytoniyadan chiqqanda Hazreti Әйсаның қосығы ішіп кеткен еді. О, ирақтығы барақсан бір түп әнжір көріп, еш болмағанда тоң әнжір босымы бағды деп, ұныңғы қарап маңды. бағында yopulmaqdan başqa heç nərs tapamıdı. Bu, əncür pişirdiğən vaqt əməs idi. Həzrəti bunundan keyin kim dedi. buni angladi ular yerusalimga keldi hazrati ayso markaziy ibodatxona hoylariga kirib u yerda ilm setim qilayotganlarning hammasini haydab chiqirishga boshildi pul tegishganlarning shiralarini va kaptar sotqichlarning o'rindiqlarini o'rib mol ko'tirib olgan har qandaq odamning ibodatxona hoylaridan o'tishiga ruxsat qilmadi u xalqqa ta'lim berganda mundoq dedi muqaddas yozmalarda xudoning mening uyim butkul xalqlarning duo tilovatxonasi deb atalsin degan so'zi yozilgan emasmi lekin sizlar uni bulonchilarni uvisiga aylantiryapsizlar dedi oliy ruhoniylar va tavrot ustozlari buni anglab hazrati aysoni uchuqtirib yetishning chorasini izlashga boshladi ular hazrati aysodan qo'rqatdi chunki butun haloyiq uning ta'limiga hayron edi kashqurullari hazrati ayso bilan shogirdlari shaharning sirtiga chiqib ketadi atsi atiganda hazrati ayso bilan shogirdlari anjir darig'ni endi o'tib ketib daraxtning yildizdan qurib ketganligini ko'rishdi tunugungi vaqani esiga olgan petrus ustoz qarang siz qarg'an anjir darig'i qurib ketibdi dedi hazrati ayso ularga javoban mundoq dedi xudoga ishiningla bilib ki kim bu taqqa qo'zg'al dengizga tashlan desa va ko'ngli gumonlanmay e'tiqodlarining amalga ishiga ishonch qilsa uning talifi ijobat bo'ladi. shuning uchun sizlarga aytmanki duo bilan tilgan har qanday narsaga erishdim deb ishiningla. shunda talipinglar ijobat bo'ladi o'rinlardan turib duo qilinglarda birarsiga qo'soq ko'piginglar borlig'i yodinglarga kelsa uni kechiringlar shu chog'da arishdiki otanglarmu sizlarning gunohlaringlarni kechirim qiladi sizlar boshqalarni kechirim qilmasanglar arishdiki otanglarmu sizlarning gunohlaringlarni kechirim qilmaydi ular yana yerusalimga qaytib keldi hazrati ayso markaziy ibodatxona ho'ylarida oylinib yurganda oliy ruhoniylar tavrot ustozlari va oqsoqollar uning yeniga kelib siz qilayotgan ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilyapsiz sizga bundoq qilish huquqini kim bergan deb so'rdi hazrati ayso ularga man avval sizlardan bir savol so'ray sizlar uningga javob beringlar shu chog'da mamu bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytib beraman aytinglarchu yahyo payg'ambarga cho'mildirish huquqini xudo berganmi yoki insonlarmi dedi ular o'zaro munozara qilishni boshlab agar xudo bergan desak u undaqda sizlar nima uchun yahyoga ishonmidinglar deydi biroq biz qandaqmi insonlar bergan dayalaymiz deyishdi chunki ular yahyoni haqiqatan payg'ambar deb hisoblaydigan xalqdan qo'rqatdi buning bilan ular hazrati aysoga bilmaymiz deb javob berishdi undoqda manmi bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytmayman dedi hazrati ayso ularga